Joan den ustailetik engaiatu zen elkargoa kartarekin bat egitera, larun bat untatik egina da, Martin Bizota, Le bémol, c'est que nous étions euh, l'inverse de l'assemblée habituelle qui se réunit dans cette salle, parce que nous étions euh, très très majoritairement des femmes et que c'est un souci parce qu'on se demande à quel moment la prise de conscience va être commune. Tout le monde ne se sent pas concerné. Europa Ritunau, Eba edo egiazko berdintasunaren aldeko koordinaketarekin batera emanen da martxan, baita gizarte zibileko elkarteekin ere, baina ekintza plana egin aintzin, diagnostika bat eramanen dute politika publiko guzietan eta elkargoaren barnean ere bai. C'est un prisme de lecture. Dans chaque politique publique, on se demande est-ce qu'on a veillé à euh, mettre une action en place pour l'égalité. Euh, ça peut être aussi pour les agents et, et examiner la pyramide du positionnement dans l'agglomération, où c'est qu'on les retrouve, dans quelle catégorie et dans quel métier. Azken finean, pentsaketa desmartxa bat postu gurenetan zergaitik ziren emazteak adibidez. Avoir un œil beaucoup plus sensibilisé à la question pour avoir euh, des, des procédures plus efficaces pour qu'à chaque fois se pose la question pourquoi on ne choisit pas une femme et se poser la question à l'envers, à CV égaux, pourquoi va-t-on Larun un homme. La rumba tolosako hauza pesaden olatz peon ormazabala gertu da ere, bere egian zein ekintza plantan eman diren aipatzeko, tolosak bimilata an izenpetu zuen Europa agituna.